เอวเมสุตัง เอตังสมยังภะกวา มารานสิยังวิหารติ อิสิปตเนมิกดาเยตัตระโคภะกวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิ รูปังภิกขเวอนัตตา รูปัญจะหิดังพิกเวอัตตาอภวิสานายิดังรูปังอาบาทายสังวัตยะลาเพทาจารูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิทิยาสมาจะโคภิกเวรูปังอนัตตาตาสมารูปังอาบาทายสังวัตติ นาจัลปฏิรูปเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวดนาอนัตตา เวดนาจะหิดังพิกเวอัตตาอภวิสานายิดังเวดนาอาบาทายสังวัตยาลาเพทจะเวดนายา เอวังเมเวดนาโหตุ เอวังเมเวดนามาโหสิติ ยาสมาจักโคภิกขเวเวดนาอนัตตาตาสมาเวดนาอาบาทายสังวัตติ นาจาลพติเวดนายาเอวังเมเวดนาโหตุเอวังเมเวดนามาโหสิติ สัญญาอนัตตา สัญญาจะหิดังพิกเวอัตตาอภวิสะนายิดังสัญญาอาบาทายสังวัตเตยาลาเพทาจะสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติยาสมาจะโคพิกเวสัญญาอนัตตาตาสมาสัญญาอาบาทายสังวัตติ นาจลาปฏิสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติสังขาราอนตตาสังขาราจดังพิกเวอัตตาอภวิสังสุนาจิดังสังขาราอาบาทายสังวัตยุง ลาเพทาจะสังขาเรสุ เอวังเมสังฆาราโนตุเอวังเมสังฆารามาเฮสุนเตยาสมาจะโคภิกเวสังฆาราอนัตตาตาสมาสังฆาราอาบาทายสังวตันตินาจลาปฏิสังฆาเรสุเอวังเมสังฆาราโนตุเอวังเมสังฆารามาเฮสุนเต วิญญาณังอนัตตา วิญญาณังจะหิดังพิกเวอัตตาอภวิสังนายิดังวิญญาณังอาบาทายาสังวัตเตยาลาเพทาจาวิญญาเนเอวังเมวิญญาณังโหตุ เอวังเมวิญญาณังมาอโหสิเตยาสมาจโคภิกเววิญญาณังอนัตตา อาสมาวิญญาณังอาบาทายสังวัตตินาจาปฏิวิญญาเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิเตตังกิงมัญญาถาภิกเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเทยัมปนานิจังดุขังวาตังสุขังวาติ ดูขังพันเตยามปนานิจังดูขังวิปริณามธรรมัง กาลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมามาเอโซหามาสมิเอโซเมอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาตาภิกเวเวดนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเต ยัมปนานิจังดุขังวาตังสุขังวาติดุขังพันเตยัมปนานิจังดุขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหามัสมิเอโซเมอัตตาติโลเฮตังพันเตตังกิงมัญญาถาปิกเวสัญญานิจาวานิจาวาติ อานิจจาพันเตยามปนานิจังดุขังวาตังสุขังวาติดุขังพันเตยามปนานิจังดุขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหมัสมิเอโซเมอัตตาติโนเฮตังพันเต ตังกิงมัญญาธาภิกขเวสังฆารานิจาวาอนิจาวาติอานิจาพันเตยามปนานิจังดุขังวาตังสุขังวาติดุขังพันเตยามปนานิจังดุขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสเมอัตตาติ โนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาถาภิกขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอานิจังพันเตยามปนานิจังดุขังวาตังสุขังวาติดุขังพันเตยามปนานิจังดุขังวิปริณามธรรมัง กาลังนุตังสมานุปัสสิตุง เอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโสเมอัตตาติ โนเอตังพันเตตาสมาติหาภิกขเว ยังกินจิรูปังอติตานากตาปัจจุปันังอาชตังวาบหิทาวาโหราริกังวาสุขุมังวาปีนังวาปนิตังวายันดูเรสันติเกวา สัพังรูปังเนตังมะมะเนโสหมัสมินาเมโสอัตตาติ เอวะเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญายะกัตบังยากาจิเวดนาอติตานากตปัจจุปนาน อาชตาวาบหิทาวาโอราลิกาวา สุขุมาวาทีนาวาปณิตาวา ยาดูเรสันติเกวานสับบาเวรนา เนตังมะมะเนโซหามัสมินาเมโซอัตตาติ เอวะเมตังยาธาภูตังสัมมปัญญายานัตบัง ยากาจิสัญญาทิตานากตปัจจุปนังอาชตาวาบหิทาวาโอลาริกาวาสุขุมาวา หินาวาปนิตาวายาดูเรสันติเกวาสัปาสัญญาเมตังมะมาเนโสหามาสมินาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญายดัตถบัง เยเกจิสังขาราติตานังกตปัจจุปนาอาจตาวาบหิทาวา โอราริกาวาสุขุมาวานีนาวาปณิตาวาเยนุเรสันติเกวาสัพเมสังคาราเนตังมะมะเนโสหามัสมินาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญายะตัทบังยานินจิวิญญาณังอติตานากตปัจจุปนัง อาชตังวาบหิทาวังโอลาริกังวาสุขุมังวาทีนังวาปณิตังวายันดุเรสันติเกวาสัพพวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหมัสมินาเมโสอัตตาติเอวเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญายดัตถบังเอวังปัสสังทิกเวสุตตวะอริยสาวกอ รูปัสมิงปินิบินติเวทนายปินิบินติสัญญายปินิบินติสังขารสุปินิบินติวิญญาณสมิงปินิบินตินิบินดังวิรัจติวิรากาวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุตตมิติญาณังโหติขีนาจาติ ภูสิตังพระมจริยังกาตังกรณียังนาปรังอิทตายาอิปจานาติติอิดามวจะภะกวังอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะกวโตภาสิตังอภินันดุงอิมาสมิงจัปนาวยาการณสมิงพัญญมาเนปัญจวัคคียานังภิกขุนังอนุปารายา อาสเวหิจิตานิวิมุตติงสุนติ